Wa ba'du, falënderimi absolut i takon vetëm Allahut të Madhërishëm, salavatet mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Ne flasim për librin Al-Fadhul Kufr, fjalët që shqiptohen, fjalët e kufrit, të cilat shqiptohen me gjuhë në medhhebin Hanefi. të hoxhës Bedr Rashid El Hanefiu ku përmendëm në dersin e fundit se hoxha ka thënë në librat e medhhebit Hanefi shkruan wa men kara al Kur'an ala darbi duffin kush e lexon Kur'anin me def dhe me instrumente muzikore ban kufër Ngase kjo është tallje. Ngase kjo është tallje, sepse Allahu subhanahu wa taala i ka shpallë për qafira tre persona në luftën e Uhudit, të cilat kanë qenë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe janë tallë me sahabët. Pas imanit. Dhe hoxha njashtu thot se në librat e Hanefive shkruan: "Wa men lem yu'min bil kitab", kush nuk i beson librit të Allahut apo një libre prej librave të Allahut, apo e mohon ndonjë premtim prej premtimeve të Allahut. Ndonjë premtim prej premtimeve të Allahut, nëse njeriu e mohon në Kur'an. Për shembull Allahu xhallahu ala besimtarëve që nuk i bëjnë shirk Allahut, i ka premtuar xhennet. Me mohu me thon, ja vel, nuk dihet a fiton xhennetin. Nuk dihet a e fiton xhennetin besimtari që s'i ka ba shirk Allahut. Ky ban kufër. Edhe kush e përgënjeshtron Kur'anin, po ndonjë lajm që Kur'ani na e ka lajmëru neve për ata, sikur qi kanë qenë vëllezër filozofët, Farabi, Kindi, Edhe Ibn Sina, Avicena që i thojnë, ato kanë thonë, kjo çka e lexojmë në premtimin e Allahut në Kur'an, kjo nuk ekziston, por Allahu subhanahu wa taala me alegori, me metafora ju ka folë njerëzve, ngase njerëzit nuk marrin vesh. Kjo janë kufër, filozofët. Kjo janë kufër dalje prej fesë islame. Dhe ka thanë njashtu ai i cili i mohon prej njerëzve Kiametin, apo trishtimin e njerëzve në Kiamet. Prej fjalëve vëllezër që përdoren te populli jonë te na, që i kumë dëgjue, me të madhe prej njerëzve të cilët ndoshta edhe shkojnë nëpër haxh. Madje prej njerëzve që edhe falin namaz. Kur t'ju përkujtohet ahireti, bota tjetër në veçanti në rastet e vdekjes. Vdekja është e ftohtë për, për, për njerëzit, nuk kanë merak njerëzit me e prish atë rahatinë dhe harmoninë dhe atë humorin e vet të jetës, dhe me ja kujtu dikush prej njerëzve vdekjen, i ndëgjon fjalë të shpejta, edhe vazhdon muhabeti, po kush o kanë atje? Kjo kufër. Po kush o kanë atje? Kjo kufër. Kjo dalje prej fesë. Se është përgënjeshtrim i Kur'anit. Fi l-Kur'ani hadha, kush thotë se unë nuk e di këtë mesele, Allahu s'e ka përmend në Kur'an, kjo është kufër. Vetëm me thon këtë fjalë, nuk e di, Allahu s'e ka përmend këto sene në Kur'an, është kufër. Njëri prej imamëve të Hanafive, i cili quhet Imam Fadli, ka thënë: "Wa man yaqra'u al-dha'a makana ad-dad." Dhe kush e lexon, kush e lexon në gjuhën arabe, gjatë leximit të Kur'anit, vendnxjerrja e shkronjës dad edhe dha janë shumë për shumë përafërta. Dad, dhat, kështu nxirret edhe dha. Dha edhe dha. Shumë afër është. Nëse e nxjerr tamam si duhet, ju ndoshta edhe s'muni me dallu ata. Dad edhe dhat. Dha. Dha jashtë. Dha. E, e kanë vendnxjerrjen e njëjtë. Ka thënë ky imami edhe pse nuk është kështu, po tash e përmendim na si fjalë. Këtu hoxha ka përmend disa fjalë të cilat nuk mrrin derexhet e kufrit, por ai ka përmend. Tash ai përmend çka thonë në medhhebin Hanefi, hoxhallarët e medhhebit Hanefi. Thot kush e lexon qëllimisht apo nuk din me dallu këta Keni has në disa imamë te na në Shkup kanë ndrujt o kon një hoxhë në lagje ma herët wa la dhalin dhe zekë dadin e thot kush e lexon qëllimisht ban kufër e vërteta se s'ban kufër Ibn Kathiri ka folë rreth ksaj mesele në tefsirin e vet thot e vërteta se nxjerrja e dadit edhe dhadit edhe dhajës është vend i njëjtë dhe shumë prej të hujve nuk din me shqiptu taman si duhet Andaj e vërteta se mes, është mesele ixhtihadi ku njerëz nuk dinë. Mirëpo kështu e kanë hollu këtë mesele ulemat e medhhebit Hanefi sikur që patë ka thon Imam Fadli. Apo thot, "Wa man qara ashab al-jannati makana ashab an-nar." Kush prej njerëzve e lexon banorët e xhennetit në vend të banorët e zjarrit. Në të kundërtën, la yajuzu imamatuhu, nuk lejohet me qit imam këta. Walau ta'ammada yakfur. E nëse e ka qëllimisht e ban këta, ata ban kufër. Kam dëgjue se në medreset e tona këtu ndodh rasti edhe këto mesele nuk janë shpjegu prej profesorëve atje, nxënësave, madje ndoshta dhe ato sa kanë iltizam, sa janë qëndrueshme në fenë e Allahut subhanahu teala, Allahu e din atë. Domthonë ka raste kur njeriu del imam xhunub. Kjo kufër vëllezër. Me ju dal njerëzve xhunub për për inati apo qëllimisht, kjo kufër. Apo i lën xhematin në sexhde dhe ik. Vetëm me bo humor. Ngase këtu nuk ka nevojë me shqiptu diçka. Por kjo është tallje me namazin. Që është nënçmim i namazit. Andaj ai njeri i cili qëllimisht i ndron këto, apo kam dëgju vëllezër nëpër Zvicra, përpara, ju kanë çu lloj-lloj imamash. Edhe nuk ka dit çka me ju lexu në taravi, ju ka lexuar ilahia vëllezër. Imam, njerëz që ndë, ju ka lexu ilahije. Xhemati nuk marr vesh. Normal që nuk dinte na. Mi lexu edhe ilahije në vende nuk nuk kuptojnë, kjo kufër. Mi lexu ilahije në vend t'Kur'anit, kjo kufër. Del prej fesë Allahut. Kur thon kufër Allahu, kjo kufër i madh, jo i vogël. Nëse shkon normal diku i thon, kur thot kufër, kufër i madh, del prej fesë islame. Del prej fesë islame, ti nuk e di. Kjo akide që e përmendim o vëllazër, kemi has probleme të mëdha derisa shpërnda kjo akide e ehli sunnetit te njerëzit. Ngase irxhaja ka, ka qenë shumë e madhe te na. Po flas për irxhanë në mesin e njerëzve që bartin sunnetin. S'po flas për te populli jashtë. Po flas në mesin e njerëzve thirrsa në Shkup të mëdhëtave. Kur kanë ardhur njerëzit prej botës arabe, me shpërnda këtë akide alhamdulillah, ka pas njerëz që Të ndikum prej medkhalizmit edhe xhehmizmit edhe kështu me radhë e kanë kundërshtue. Ka pas hoxhë këtu te na që ka shpjegu njerëzve se ma, me marrë njëri qëllimisht Kur'anin me e gjujt. Qëllimisht, jo me të ra. Me marrë Kur'anin me e gjujt qëllimisht. Kjo kufër. Ka pas prej njerëzve tu te na, kap Kur'anin e gjun. Ha, bona kufër. Njerëz të thirrjes o vëllazër, te na ka ndodhur kjo. Te na, Shkup. Kjo kufër o vëllazër. Ai person duhet m'u pendu te Allahu subhanahu wa taala. Kjo kufër, po kjo ndodh prej xhehlit, prej injorancës në katror. Apo në kub mun edhe mi thon. Mukaab. Jo në dy, po në tre. Pse vëllazër? Se njëri kur nuk e din hakun, të vërtetën, ai mëson, interesohet për argumentet. Çfarë argumenti ke vëlla? A ke argument? Edhe mëson. Mirëpo ka njerëz i brinë aty dalin për inat. Po kush je ti me kallzu tash në tras? Edhe të ndikum prej irxhasë njerëzve. Ky është tekfirs i bën njerëzit qafira. Këto janë libra të ulemave vëllazër, ja. Nuk janë fjalë tona. Në libra të ulemave, të medhhebit hanefi n'këtë rast. Merri lexoj, shikoj se çka thonë ato për këtë meselë. E marrin e shkrujn me gjak. Dhe kështu bëhesh sihirbaz, nuk dush, nuk duhet shkencë në vete me shku me mësu fakultet. Universitet me sos. Kështu bëhen ato shejtana. Apo marrin Kur'anin dhe e hudhin në WC. Apo e kështu me radhë. Sende të prishta që i bëjnë, kjo kufër. Madje prej kufreve më të këqia. Po ashtu me xhamiën. Nëse dikush prej njerëzve qëllimisht e nënçmon xhamiën. E shan xhamiën Prish xhamiën Qëllimisht in, E lufton me të madhe xhamiën Si xhami E nënçmon ata Se është simbol i muslimanve Edhe kjo ësht kufr Kjo ësht kufr Wa nahwahu Dhe të ngjajshme me këta prej sendeve të islamit Sikur që është hadithet e pejgamberit sallallahu alai sallam Librat e muslimanve nëse i shkel dhe i gjun ato I nënçmon edhe kështu me radh Dhe i lufton ato Këto prej kufrit Pra janë kufr. Dhe po ashtu ka thënë wa man wada'a rijlahu 'ala al-mushaf halifan istikhfafan kafar. Kush e vendos kamën e vet mbi Kur'an, mushaf për të u betu sikur që është e njoftme te na ta marr Kur'anin ta vendosë edhe të m'besojsh ku disa njerëzve ju piket në, në kokë ju pihet koka ata e kanë vetëm me bind dikan qoftë edhe me rren E marr Kur'anin se Kur'ani te ai s'kushton kurgjo E shkel Kur'anin Apo vetëm me dasht me bo këta Kjo kufr Sikur që përmendi Në dersin e fundit që përmendëm Se kush edhe e, e shqipton një fjal Po qoftë edhe nëse ajo fjal Ngërthen kufr në veti mas 100 viteve Ti ban kufr menjëherë Se kufri nuk bart kohë Nuk duron kohë është i ndishëm te njeriu Nëse ti e ban nijetin dhe Fjala jote ngërthen atë kuptim Në gjuhën shqipe kur e thu ti, apo në gjuhën arabe, ose në ndonjë gjuhë, edhe ngërthen këtë kuptim kjo është kufër. Edhe në këtë rast kjo është e njoftë te na te na në në veçantë te gjeneratat më të vjetra, përmenet me të madhe, vallahi e marr musafin e shkeli. Kjo është kufër apo zot? Shejtani ua ka kujtuar njerëzve këtë betim, ta bëjnë këtë formë që t'ju besojnë më shumë njerëzit. A qëllimi i shejtanit është mi bën, mi çu njerëzit në kufër. Nëse thotë, jam ngi me Kur'an, apo jam lodh, apo thotë, e urrej, s'um pëlqen. Nëse thotë në formë të mos pëlqimit, nëse thotë në formë të nënçmimit, edhe kështu më radh, kjo është kufër. Wa man ankara ayatan min kitabillah, dhe ka thonë kush e mohon një ajet prej librit të Allahut, ban kufër, kjo është send i qartë. Kush e mohon kul ja ejjuhel kafirun. Shumë Më mbrapa thotë kjo është zani i Turfes, ka qenë njëri prej poetëve të arabëve, i njohur në poezi, këngët e arabëve. Kjo është zani i filan këngëtarit. Nëse thotë këtë fjalë, thotë kefar, bën kufër. Pra nuk lejohet as kjo mënyrë e talljes e cila shumë e hollë te njerëzit. Ka mundësi njeri me thonë në momentin kur kur është humoristik, kur ka adrenalin pak më shumë. Ë, duhet njeri me kon i kujdesshëm në çështjen e talljes, mos bën tallje asnjëherë me objekte sikur që është Kur'ani. Sikur që kemi ndëgjue o vëllezër prej hoxhallarëve njëjtë dhe kjo është shumë keq. Këtë e ka përmend edhe ky hoxha Bedr Rashid El Hanefiu se ka pas hoxhallarë në kohën e vet kështu, po edhe në kohën tonë. Në një fjalë Allahu xhella ve ala me i tallë disa njerëz yatasallaluna liwadha për munafikat. Edhe ata e përmenin këtë ajet në formë të fjalës livadh. Kufër është. Nëse e shqipton këtë duke u tallë, është kufër. Edhe në këtë rast, po shumë prej fjalëve në Kur'an që na i lexojnë ato në gjuhën shqipe mun me pas ndonjë kuptim qesharak. Po e flas se kjo është burim i asaj ngacmimit shejtan dhe epshit tonë, i cili ka mundësi me na me na çue deri te humnera, deri te tehu. Atëherë besimtari e madhnon Kur'anin dhe nuk tallet asnjëherë me fjalë gjuhën arabe që nuk i kupton. Kush i sheh për shembull njerëzit se janë kallaballëk edhe shumë, e thotë fjalën e Allahut fajama'nahum jam'a, dhe neve i kemi mbledh së bashku, thotë kefar, po e vërteta se s'bën kufër. E vërteta që nuk bën kufër në këtë rast. Lejohet mi përdor fjalët e Allahut subhanahu wa taala për sende halal. S'prish punë. Jo në tallje. Por me thon një fjalë të Allahut subhanahu wa taala për shembull si titull ders, s'prish punë. Si titull të muhabetit, s'prish punë, apo du mi tregu në mënyrë me iniciale dikujna diçka, ja thom ajetin e m'kupton, nuk prish punë. Këtu. Dhe kjo nuk është e vërtet, kjo është teprim në këtë rast që e ka thonë këta dijetarët e hanefive. Ue men kale li akharin, ixh'al bejtahu mithle ues-semai uet-tarik. Dhe kush i thot thot, tjetrit, Përgatite ushqimin apo tenxheren me Kul Huwallahu Ahad. Ban kufr. Përgatite ushqimin me Kul Huwallahu Ahad. Kjo përdoret te njerëzit. Në formë talljes, se këto me sure e kanë. Këto veç me, me Kur'an e kanë. E kështu. Hajde përgatite. Apo ajo që transmetohet te na për Ataturkin që i ka marrë kishe hoxhallarët me allti i ka thonë tash, hajde shkimni këto. Me një dua ju Me dua shkime, ai tak ka marrë E ka shkim me allti Kështu shkimka Prej fjalëve të shumta që i ka përdor Prej ilhadit të prisht Këtu në këtë kohë domethënë Qemal Pasha dhe atë vakt i kanë thonë Atij i cili e ka prish faktikisht islamin E ka zhduk islamin dhe khilafetin Njerëzit tanë i kanë besua anekdotave të tij Po ashtu ka thonë Ue men kale dhe kush prej njerëzve thirret me fal namazin me xhemat edhe ai falet vet edhe argumentohet me ata se inna salata tanha namazi ndalon e ka qëllimin nga e keqja po ndalet këtu se namazi të ndalon tyje e ka për qëllimin të ndalon prej njerëzve ban kufër Dhe i kemi mbledh na njerëzit dhe nuk kemi lënë asnjërin prej njerëzve. Pra edhe një herë përmendi vllaz, ka këtu prej fjalëve që hoxha i ka përmend, nuk mrin deri n'gradë t'kufrit. Nëse e përdor këtë fjalë njeriu, i kemi mbledh na njerëzit apo i përdor fjalë të cilat ë fjalë nuk kanë tallje as nënçmim As mohim nuk është kufër, por nëse në veti, këtu është ajo pika, nëse në veti përmban diçka prej talljes, nënçmimit dhe mohimit, ajo është kufër. Ka fjalë të Allahu xhelalu që munet njeri me i përdor. Mirpo, prap ju kishë këshilluar secili prej juve që nuk e din gjuhën arabe mos me i përdor. Me urujt. Au qala jama'nahum indana. për fjalën Allahu subhanahu taala baqiyat salihat, kjo është në tenxhere, kjo është po ashtu kufër. Dhe fjalë të këtilla të cilat janë të shumta që përdoren prej anës së njerëzve në formë të talljes, atëherë kjo është kufër. Nëse dëshironi me ditë shkurt se cila është kufër, dijeni vëllazër, nuk duhet me pas tallje, hajgare. As mohim. As nënçmim. Nëse njëra prej tyre e ka, është kufër. Nëse njëra prej tyre fjalët e fesë, fjalët e ajeteve, të haditheve, kështu me radhë, që i përdorin njerëzit, se duhet patjetër me ba ni rregull për ta kuptu njerëzit, atëherë kjo është kufër. Kjo është kufër. Po ashtu nuk duhet me na u përzi neve talljen që e bëjna me filan njeriun edhe me për shembull me sendin e fesë. Për shembull, nëse njeriu tallet Me ata se dikush prej, prej neve pantollat i ma, pantollat si i ma të, të mledhta kështu. I ma të mledhta te naltë. Abdes ka marrë kështu me radhë, e ti qesh me ata. Ti nuk je qesh me, me sunetin këtë rast, shkurtimin e pantollave apo teshave. Po je qesh me njeriun. Ka raste kur shejtani ta përzin ti dhe mendon se ki bo kufër këtë rast, kjo nuk o kufër. Po kjo është ajo e cila na na i rregullon këto këto çështje. Dhe me këtë inshallah përfundojna duke vazhduar në dersin e ardhshëm të hanën, duke i treguar edhe fjalë tjera detale për çdo kaptim prej kaptinave të fesë që i ka përmendur nga medhhebi Hanefi, Bedr Rashid el-Hanefi, Allahu e pastë mëshiru, wa sallallahu ala nabina Muhammad.